اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواسينا للبر والتقوى اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova, koji jedini zaslužuje da bude obožavan i koji jedini napravi put u pućije. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti i potpunosti u svemu njemu zahvalijemo zbog njegove nepogrešivosti pa i odredbe i propisivanja propisa na svemu. Od njeg pomoć, oprosti, uputu tražimo. Koga Allah upute napravi putom i nema zablade, koga Allah u zablade ostavi, to nema ni pomagača, ni upućivača da to spase tražimo tako što svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu a nehi veselem Allahu rob najbolji njegov poslanik posljedni. Neka je Allahu salavat i selam na poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga budu slijedili do sudnjeg dana. A zatim, od najbitnijih pitanja u vjerovanju, u, poj u islamu općenito, zatim u akiri kao oblasti najvažnije unutar islama, su pitanja imana ispravnog i neispravnog, odnosno pitanja vjerovanja. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala uslovio spas, sigurnost, sreću i uspjeh na ovom svijetu vjerovanjem i spas i vječnu sreću i nezamislivo velika blagostanja i uživanja u džennetu koja nikad ne prestaju također vjerovanje. Neće u džennetu ući osim vjernička duša došla u hadisu. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže da ko bude radio dobra djela bio muškarac ili žena wa huwa mu'min, a on je vjernik, jer čovjek može da radi dobra djela a da nema minimum imana. I može da misli da je vjernik, a da ne bude vjernik. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Mi ćemo dati da proživi lijep život, ugodan život. To je ona sreća koju vjernik osjeća, za koju kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da ha ta'mal imani man radije bi Allahi rabbenu bil islami dinan bi Muhammeden rasuna, osjetit će ukus imana ko bude zadovoljan da mu Allah bude gospodar, islam, vjera, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poslanik, a taj ukus nije neki od vrsta ukusa, nego je sladak, kao što je došlo u drugom hadisu. Thanatha men kunna fihi, vođe da bihinna hanavatel iman, pri kome se nađe troje, osjetit će slast imana. Praće moja, imanu se uživa. Iman se konzumira, iman se troši, iman se koristi još na ovom svijetu i to je jedino gorivo na siratu, kaže ženetu sa imanom se živi i od imana se vječnom srećom živi. Ali pravog imana, imana kojeg je Allah naredio. Ima slast, sladak. Pa kad se je stalno 24 sata dnevno pri tebi nešto što ti je slatko, ti moraš biti sretan, bez obzira na iskušenja koja su sastavni dio života. Jer uvijek ima nešto što ti koristi, što te tješi, da tako kažem, što ti pojačava sreću kad uživaš, i tješi kad si iskušan. Ti si vjernik. Ti znaš što živiš. Ti znaš da je ovaj dunjalu kvarljiv i da je prolazan. Ti znaš da ima suđenje i da jedinom sa imanom možeš položiti, da te Allah počasti imanom. Ti znaš da imaš osnovu za ženeta. Pa si siguran i rahat. Kad se sjetiš žehennama i njegove strahota i svoje greha i kad pomisliš da si upropašten, posljednje što ti na um padne, a veoma je bitno. Ako si baš izgubio nadu, ne bi smio, barem neću vječno I odmah upola lakše. Iako musliman je obavezan da radi kako bi se spasio od vatre i da nikad ne gubi nadu. I kad bi mu bilo rečeno svi će u dženetu osim jednog treba da strahuje da nije on ta jedan. I kad bi mu bilo rečeno svi će u džahennem osim jednog treba da strahuje da nije on ta jedan. I tako dalje se nada, odnosno strahuje. Ali kažem, ono zadnje što te tješi, a veoma je bitno, je nije isto milijardu godina i vječnost. Sve bude i prođe. Neka će se završiti. Ali vječnost ne prolazi. Iz džehennema će izaći ko bude imao trun truna imana. Dio trunke imana. Ili najmanji mogući trun imana. Kao se došlo u hadisu najmanji mogući dio koji je moguć. Zato su neki preveli kao atom, onda su atom otkrili da je sastavljen iz određenih dijelova, pa su pokušali, zaustavit ćemo se na ono što je poslani sam, sam rekao, komad, dijelić, vaga, trunke imana ili one najmanje trunke, praške, ono kažu što staviš prst u pustinju pa digneš, pa kad pogledaš najsitnije što možeš golim okom da vidiš što je to. Ali i imana, a ne onoga što mislimo da je iman. Iman je vjerovanje u ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svom poslaniku Muhammedu sallallahu aleyhi wa sallame u Kur'anu ili sunnetu svim hadisima za koje čuješ i saznaš srcem, riječima i tijelima koji se, povać, koji se povećava pokornošću a smanjuje samim nečinjenjem pokornosti. Mnogi učenjaci kažu, i tako je lakše reći pojasniti, ali neprecizno kažu smanjuje grešenje. Ima ne stoji. Iman raste kad se čine se vapi i polako nazaduje čim se ne čine se vapi, ne čine, ne radi dobra djela. I brzo nazaduje kad se čine grijesi i još brže nazaduje kad se čine veće grijesi ili više grijeha i skroz može da se uništi, da ispuše kad se čine djela kufra. Ima tamo u prostoriji mjesto, ono ako bude trebalo, nemojte da odratani, neko može još Zbog toga je bitno da sam zna šta je to ima ispravan i šta je to ima neispravan, jer zbog definicije pogrešne imana, dešavaju se greške u pokrajinama, u državama, na kontinentima, možemo se izraziti tako. Kad jedna sekta prevlada na nekom mjestu, a ima grešku u imanu, može da nastane ogromno pretjerivanje koje može izvjere da izvede, ili ogromno popuštanje koje također sljedbenik izvjere može da izvede. Motivišu se. Pa ćemo, nakon što smo učili da je iman ubjeđenje riječi dijela, ali ubjeđenje je riječi dijelo po onome što je Allah objavio u Koranu i Sunnetu, da se povećava pokornošću, a smanjuje nepokornošću, nečinjenjem pokornosti. I smo dokaze prošli put, sad ćemo govoriti malo o onima koji se različili sa jasnim sunnetom, pa se ne slažu po nekom od ovih pitanja. Dakle, razilaze se u sastavu imana, da li je to ubjeđenje riječeno dijelo, ili se razilaze ako su se ovdje složili, da li se povećava, da li se smanjuje, ili se povećava ili smanjuje i tako dalje. I šta su im otprilike šubhe? i kako odgovoriti. Iako oni dokaz koji smo spomnjali sasvim dovoljno protiv svake nove šubhe koja dođe. Jer poslanik sasvim nije govorio laž. Allah uzviše nije govorio laž. I ako smo već dokazali ajetom i hadisom, to je završeno. Ali pošto i oni nekad spomenu neke stvari. Zaboravio sam vam prošli put spomenuti da nakon što sam spomenuo da ima toliko i toliko vrsta dokaza u Kur'anu, preko 12 načina kojima Kur'an dokazuje, Allah u Kur'an dokazuje šta je iman, da se povećava da smanje, te dvadesetak hadisa raznorazni. Ovaj, nisam vam spomenuo hadis kojim ehli sunnet vel džemaat ne dokazuje, a direktan je. Hadis u kome se kaže al imanu jezidu vajenkus i drugi al islamu jezidu vajenkus. Iman se povećava i smanjuje, islam se povećava i smanjuje. Ovaj hadis nime nijedan sunetlija koji piše djela je zakide ili drži predavanje zakide ne dokazuje. Zato što hadis vjerodostojan nije. A je zabilježen. Koji svi drugi hadisi koji su zabilježeni, ali su im lanci prekinuti ili su u vremenu dokazali da su ubačeni, izmišljeni i tako nemamo direktnog hadisa, nego koristimo hadis o ženama, hadis ovaj, hadis onaj, hadis o imanu kako izlazi kad bludnih čini blud i ostale. Spomnio sam ajete direktno i indirektno, ali to su dokaze. I imamo direktan hadis koji je u skladu sa onima što Allah kaže u Kur'anu i postane sam samo hadisima. Ali mi ga ne koristimo. Zato što vjerodostajan nije. Zato što ova vjera je neobisna od toga da je treba izmišljotina ili slabo zato što nama, za razliku svih drugih sekti, pravaca, mezheba u akidi, ne treba slab dokaz za ono što je ispravo. Mi se možemo koristiti, nakon što spomenemo ajet i hadis, direktno da kažemo ima i tu uspuk kao pomoćni dokaz. Jer je već dokazano vjerodostajno. Ali da uzmemo to zato što nam godi, kao što neki kažu, pa čak su imali običaj neki izmišljati. A obradova se tih takako slabije. Slavko kaže, možda je vjerovstveno, možda nije, pošto ti ne smiješ da tvrdiš da jeste, ne smiješ da nije, pa ćemo ga mi koristiti ovako i onako. Hvala Allahu nama to ne treba. Jednom sam, kad smo govorili o sifatima, rekao je ovdje ću ponoviti drugu stvar. A to je, kad bi čovjek sjeo da dokazuje da su dijela od imana, ne bi izašao nakon ciklusa predavanja, ne bi završio s tim. Koliko samo ima dokaza. Da su riječ od imana, toliko ima dokaza da ih spomeneš i protumačiš, trebalo bi dersova, ne dersi da, da je ubjeđenje od imana još više, da se iman povećava toliko, da se iman smanjuje toliko, nama to ne treba. To su učenjaci pisali u knjigama. I zato imamo knjigu o imanu po 700 stranica, po 900 stranica, po 2, 3 tome i tako dalje. I to su učenici čitali, učili i bave se time. I treba tako. Savrstvo više. Desertacije se rade na tu tem na neku od ovih tački. Ali prilikom držanja predavanja nama treba nešto da se uvjerimo kako ispravno vjerovati, a sunetli je dovoljno jedan dokaz. A obraduje se kad čuje više, ne zapamti svako sve i povećati se objeđenje i to je prirodna stvar. mi spomenemo nekad dva, nekad tri, nekad više, nekad manje. Ali znajte da dokaz ima puno više nego što čuje na versu. I da su oni zabilježeni, spomenuti, vjerodostojni, kome treba, može da ih nađe. Dostupni su, mi to ne krijemo, samo se ne opterećujemo time da jednog tačku godinu dana objašnjavamo jer puno je tačnih ispravnog slava, islamskog vjerovanja. dokaz da se islam i da se iman umanjuje samim nečinjenim pokorosti jeste onaj hadis o ženama koji su braća zapamtila. Kaže, zar nije žena kad je u hajzu neklanja i ne posti? Ispravno je da žena kad je u hajzu nagrađena je za svaki namaz koji ih neklanja. Piše se kao da bi je klanjala. Jer bi ona da nije izuzete klanjala. Ima dakle sevap za nijet, ali nema dijela. Pa u odnosu na onoga koji klanja, nije isto nagrađeno. I ne povećavaju se isto ima. Tako je i sa bolesnikom, i sa musafirom, i sa drugim. Kaže poslanik sa zemlje da mere da labda u safere kuti belehu mite makane jamal mukimen sahiha. Kad rob putuje ili kad se razboli, piše mu se sve ono što bi radio kad je bio zdrav ili kod kuće. Ali piše mu se po nijetu. I nije isti onaj koji je kod kuće i onaj koji je zdrav i onaj koji uradi kao onaj ko bi uradio. Onom se iman poveća više. Jer ti nisi uradio, on jeste uradio. I Allah to nikog nije zaboravio. I nije vas izjednačio. I zbog toga samim nečinjenjem pokornosti ima ne stagnira nego nazad je samo polako. Samim bavljenjem dunjalukom, halal poslom, halal odmorom, iman stagnira. Pogotovo u odnosu na onoga koji radi drugačije, njemu se povećava, ali samom tebi se stagnira. Ne može da stoji na mjestu. On stalno je u pokretu, kao što kaže sam slučenjac. I zato je Hasan al-Basri rekao da je razlika među naluka i ahireta koji između istoka i zapada, kad god se jednom okreneš ili približiš, toliko se drugom udalje. I zaista insan kad radi halal stvar, zabavi se dunjalukom, koliko vremena troši, toliko se polako od, od ahiretov udaljava i primijeti to kad se vrati i baretu koja je razlika i zna da ispadne iz forme i da mu ne ide u početku i tako dalje i tako dalje. I da osjeti zlast i želju. Iako nije grešan. A kako tek se osjećamo loše kad grešimo? I kako se tek osjeća oni koji su iskušani sa velikim grijesima, na primjer, ustrajavaju i tako dalje, da Allah uzvišeno sačuva. Zato nakon što je šeh spomenuo ove stvari, definiciju imana koju smo komentarasali prošli put, kaže i dalje وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاسِ وَالْكَبَائِرْ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ Oni kaže, pored toga, pored svoje definicije da je, objeđ, da je vjerovanje, objeđenje, riječi, dijelo povećava sa pokornošću, smanjuje nepokornošću, kaže, ne tekfire one koji su ehlu kible, koji su na našoj kibli. A na kraju je spomenuo militi što je bitno u drugoj jednoj rečenci, doći ćemo do njih. Izraz Ehlul Kibla je došao u jednom hadisu koji nije vjerodostojan, ovako baš. A došao je spominanje Kible u drugom hadisu i na osnovu tog drugog su učenjaci izvukli, znači ovaj je izraz. Kaže poslanik sallallahu anehi ve seleme, men sana sanatena, wa stakbala qibletena, wa akirete dihetena, fa huval muslim, lahu ma'anena, wa lahu wa alehi ma'anena. Kaže, ko bude planjao naš namaz, okretao se prema našoj kibli, je o naše, one životinje koje zakonimo, žrtve, Allah ne se jeo. On je musliman, kaže, i njemu pripada ono što nama pripada od prava i odgovornosti. Ono što mu mi obavezni i nema se. Pa se spominje ako se okreće prema našoj kibli. Ali se spominju i druge stvari. I zato učenjaci ne smatraju ehlul kiblom, svako ko se okreće prema kibli, kao što se danas možemo čuti. Nego je ehul kibli e, onaj musliman koji ima osnovu imana, ima tevhi, ne čini dijela nevjerstva, nije izašao iz vjeri, nije svoje šehadet poništio, plus se usto okreće prema kibli. A nije sebi napravio neku kabu, malo sjeverniji ili istočniji, kao što su neki radili. E takvi ili južniji imaju to nego onaj ko se okreće prema našoj kibli, zove se Ehlul Kible, naš saučestnik, džematlija prema kibli, ako ima šehadet la inaha in Allah Muhammedur Rasulullah, a ne okreće se da gleda prema kibli, nego da klanja i ima namaz. I priznaje on od halala i harama, pa čini koliko može, ne čini koliko može, to su druge stvari. I zato kaže šef, oni pored toga ne tekfire onoga ko, se, ko, je, prem, ko je naše kible, tako ćemo reći, a pojasno sam što znači naše kible, ne svako samo ko se okreće, nego ko ispunjava uvjete, i zato su došli hadisi i predaje dokazi, kao što to čine Haridži. Belil uhubatul imanijetu thabitetun ma'al ma'asi. Ostajemo, kaže, braća, ili propis islamskog bratstva traje i pored grijeha. I pored toga što neko od nas čini manje, a neko više grije. Jer svakako znamo da niko od nas nije bezgriješan. Kema kale subhanahu fi ajatil qisas, fa men ufije nahu min ahihi še'un fe bil ma'ruf. Kao što je rekao Allah uzvišeni u ajetu odmazdi u Bekari, kaže, ako me bude nešto oprošteno od brata, neka to ispoštuje kako treba. Ajet onako kako je došao. Hoće se reći kad ubica bude uhvaćen, i porodica ima pravo da traži glavu za glavu i ako ne budu mu htjeli halalit, islamska država će ga smaknut po šarijatu ili da budu zadovoljni s krvarinom ili da mu jedno i drugo halali ako vide se pokajao ili tako nešto. Pa kaže Allah, ako ti tvoj brat oprosti, lijepo mu to uzvrati. Nemoj to zaboraviti, život je sačuvan. Ko je brat? Neko iz porodice umrlog. Kome je brat? Ubici. Šta je ubistvo? Veliki grije koji je poslanik i sam nazvao kufrom. Si Sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufr. Vrijeđanje muslimana je, kaže, veliki grije, a borba protiv njega je kufr. Ali ovdje se po koncenzusu odnosi na mali kufr koji ne izvede izvjede. To je veliki grije koji je veći od ostalih. Jedan od najvećih grija. Pa Allah naziva ubici bratom onoga komu oprosti iz porodice ubijenog. A to su sve ne muslimani. Iako je ubica učinio ubistvo, učinio velike grije. I zato je ovaj dio dokaz za ono što šeheh kaže, iako činimo velike grehe, ostavimo i dalje braće. ili kao što Allah kaže u suri Hujurat, وَإِنْ تَعَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِهُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا لَتِي تَبْغِي هَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ kaže ako dvije skupine vjernika zaratuju, popravite među njima, pa ako jedna od njih ponovno čini nepravdu drugoj, borite se protiv nje, znači prvo vi se umješajte da ih zaustavite, drugo vi zajedno s onom slabijom, onom, što je u, u ovom slučaju pravo. Ne mora biti od početka u pravo, nego sad je pravo, zato što je druga ponovno napala nju. Borite se, vi sad pucajte. To mora doći do ubistva. Sve dok se ne pokori i kaže da Allahu je naredbi ta prva, ugovor smo ovim propisima kako ide, naravno to se radi u islamskoj državi po pravilima, ne, ovaj, fa in fa'at fa aslihu bihin huma bil adli wa aqsitu fa pa ako se popravi ako se pokori ako je savladate suspijete da vi se ne čini zulom onoj drugoj kaže pomirite među njima budite pravedni jer Allah voli pravedne, a zatim nastavlja Allah uzvišeni na istu temu inna innama mu'minuna ihvatun faslihu bejna ihvajkum zaista su vjernici braća pa popravite među braćom. Koji je vjernici? Oni što su dojuče ratovali. Ratovali međusobno, pa ratovali možda s tobom, a u ratu se puca i u pucanju se ubija i sigurno je došlo znači do velikih tih grijeha ili namjere za činjenje velikih grijeha, što je jednako krupna stvar. Pa Allah te sve naziva vjernicima koji je obaveza pomiriti. Što znači da veliki grijeh ne uništava islam, ne uništava iman, ali ga nagriza i ne uništava islamsko bratstvo. To je ono što je šeheh ovdje spomenuo vezano za nastavak priče, pa je kasnije prešao na ostale teme. Kaže, gore na početku rečenice, oni ne tekfire velikog griješnika koji se okreće prema našoj kibli zbog grijeha kao što to rade Haridžija. Pa ovdje spomenuo prvu sektu koja je iskočila iz okvira Ahli Sunnata po pitanju definicije imana i prvu sektu koja je nastala općenito. Ja ću sad, da ne bih zaboravio kasnije, spomenuti da po pitanju imana, kao i po svakom drugom pitanju, postoje dvije krajnosti sredina i da je sredina ispravna i da je sredina ono što Allah naziva sredinom, ono što, da je umjereno ono što je umjeri, a da je mjera vjera, a da je vjera ono što je Allah objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem I zapamtite ovo. Nije umjereno ono što ja i ti mislimo da je umjereno. Nekad po nekom pitanju bude tri, pa je sredina umjerena. Nekad po nekom pitanju bude pet mišljena, pa ono drugo i, i, i ovaj, treće, u odnosu na srednje, misle da su oni na pravom putu zato što su sredini između krajnje krajnosti i ispravnosti. To nije sredina, to je blaža krajnost u odnosu na ono kasnije. I zato po pitanju imana imamo ehli sunnet, imamo krajnje desno haridže i ma'tezine. Imamo lijevo nekoliko vrsta murđija. Džehmije, ovaj, karamite, imamo murđe fukaha, ima jednu blažu vid, vid murđija, u između tu se nalaze maturidije šarije, u jednoj od tih vrsta spomenut ćemo kasnije ako Bog da. Uglavnom niz vrsta murđe imamo, svi su u uvijek otišli. I svi su odstupili od one definicije koje smo spomenuli, ajetima i hadisima, dokazali i spomenuli da koncensus u Leme ima po tom biti. Čovjek kad se nađe u jednoj od ovih grupacija, on se može okrenuti lijevo i desno i reći ja sam u sredini. Nije to sredina. Jes tvoje. Jesi ti usreden između te dvije stvari. Ali biti usreden između istine i zablude ne znači biti na, na istinu. Nego sredina je istina između svih zabluda. Ili istina je sredina između svih zabluda, a ne između dvije zablude u kojoj se ti naćeš. I ovo je jedan od primjera koji su bitni, jer danas imamo ljude koji nisu pretjerali ko neki, pa kad ga osuđuješ, on kaže ja sam sredini između vas koji ste popustili, njih koji su pretjerali. Jesi ti fizički i logički u toj sredini, nije to nikakav problem. Ali je li to ono što Allah traži od nas, od vjerovanja? To se poredi sa Allahovim propisima, a ne sa tvojim gledištima i stvo, sa tvoje tačke, ono lijevo, desno, pa ja u sredini. Ili isti, isti slučaj sa onima koji popuste manje ili više, pa se nađu u sredini između dvije popustljive krajnosti ili u sredini između istine i još onih koji su više popustili, pa kažu mi smo umjereni, mi smo sredini umjerenost je od mjere, a mjera je vjera, a vjera je kao što Allah u Kur'anu kaže na više mjesta ono što je on poslao poslanika Muhammeda s.a.w. Zato čovjek ostaje musliman i ostaje vjernik kad radi velike grehe, makar bilo krivo haređava i malteziljama koji su rekli da ne spada, da izlazi, ali biva grešnik i iman mu se umanjuje shodno njegovom grijehu, makar bilo krivo svim vrstama murčija koji kažu da njemu grijeh ne smeta i ne utiče uopšte. I zato kaže šejh Tane, وَلَا يَسْلَبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِيَّ الْإِسْنَابَ بِالْكُلِيَّ Kaže, oni ne uzimaju propis, ne negiraju propis, da tako kažem, ne uzimaju ime od grešnika iz ovog mileta. Milet je vjera. Znači on ima osnovu vjere, pa je ostao grešnik. Jer imamo grešnika koji nisu u milletu. Ko što imamo ljudi koji se okriču prav kibla, nisu muslimani. Rade dijela koje izvode iz, svijet, iz islama, nisu nikad ušli u islam. Iz nekog se razloga okreću. I tako dalje. Pa ovde naziva grešnika iz milleta, iz vjere, iz islama. Mora biti musliman mora doći sa temeljom. Govorili smo prošli put da ima temelj, nužna stvar koja je poput balona, kod čakčine i nema ništa. Se ne smije djelati. Imaju obavezne stvari koje insan kad radi grehe koji ga nagrizao ili ne ispuni sve te obaveze, biva grešnik, ali ne biva nevjernik. Imaju pohvalne kojima se ukrašava vjera. Pa ovdje kad kaže fasik pol mili, isto ono ehlu kibla malo prije. Naše kible, ali iz mileta našeg. A ne ovaj samo puko okretanje kibli. Zašto ovo govorim? Zato što su ljudi rekli, griješiš šta hoćeš, ti si vjernik ko Džibril, ko je Bubekr. I drugi kažu, pogriješiš bilo šta, ti si izgubio vjeru. I to su te globalno dvije krajnosti. Ehli sunet kaže, ako griješiš, a imaš temelj vjere, mi ti ne negiramo vjeru, ne kažemo nisi vjernik. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزله i kaže ali potpunosti mu kaže ne uzimaju opis islama ali i ne smatraju ga vječnim u džahennemu u vatri, kao što to radi Mu'tezile. I sad spominje drugu od ove dvije krajnosti, malo bi sam spomenuo Haridje, Mu'tezile su otišli u desno. I rekli su da čovjek znači činjenjem određenih grijeha. Kasnije se to kod njih ustabilo i rašilo da su to veliki grijesi. Ali to nije pravilo kod njih. Nego su oni govorili o grijesima ili onim grijesima koje oni smatraju kufa. I ovo je bitno da se znao i ponovno ponovno. Makar neki opet, ako dođe do nekakvog isječka od ovog videa, budu prijavljivali da se ukloni jer im istina ne godi, a stalno pričaju protiv ti nekakvih sistema, opet ponavljam, da Haridžije su oni koji tekfire za ono što misle da je kufr, a ono u šarijatu nije kufr. I da nije uslov da tekfiriš za veliki grijeh da bi bio Haridžije. Jer prve Haridže koje se pojavile, koje su tekfirili Ali i Muavi, nisu tekfirili za veliki grijeh, nisu tekfirili za mali grije, nisu tekfirili za grije uopšte. Tekfirili su za dobro djelo koji su oni kufrom smatrali. Mislili su da se to tako ne smije. Da je to onaj kufr koji je Allah u Koranu spomenuo. A kasnije storećima su se razvili pa je ostalo kod Haridža poznato da veliki griješnik izlad iz vjere, a kod Mu'tazila je bilo isto koliko kod Haridžija da izlazi iz vjere, pa su skontali da ne mogu živjeti, na kraju sami sebe moraju tekfiriti, da je nemoguće, pa ih je to natjeralo da malo promijene I zato še ih ovdje razdvaja, pola rečenice spominje Haridžija, pola Mu'tazila, zato što se dopola slažu, od pola razilazi. Pa su Mu'tazile kasnije rekli, on je za nas, kaže, ko monafik. Mi za ko ne kažemo da je vjernik i nevjernik, ali se opodimo prema njemu ko vjernik dajemo mu sva prava, uzimamo od njih sva prava vjernička, ko brat musliman, kaže. Ali ne smijemo reći da je vjernik. Ali kaže, ako umre na tome, on je na ahiretu vječno uvatri. To kažu Mu'tezile. Kod Haridja je stvar jasnija, samo što je teško izvadljiva. I zato se dijele, dijele, dijele, dok se ponovno ne slože, pa ponište i promijene i doradi. Kod njih vjera stalno evoluira. Raspada se, pa se sastavlja, pa se neke stvari skontaju da su bili u krivu, pa popravljaju, ko je greška, ovo ono, neznanje i tako dalje, a ono što je uradilo, dotad niko nikom ne halali od prolivene krvi, otvori za tekfir, za kufr i tako dalje, to ostaje. Potom su poznati kroz historiju bili i ostali. Stoga, Haridžije kažu kratko i jasno, radiš grije, tvoj iman je ispuhao. I jedni i drugi porede iman sa nečim što čime ćemo ga mi na kraju porediti, a to je napuhani balon i to ima smisla, samo što nije svaka stvar koja ga probija. Balon se može ispuhat, ne mora svaki put da se probije. Zašto ovo govorim? Zato što kad zakaže sila argumenata, onda se koriste jedna od dvije stvari. Ako je insan jak, a vjere nema kako treba, onda koristi argument sile. Ako nije jak, onda koristi logiku. I zato svi koji su zalutali, vidite, i vidjet ćete kroz historiju da su ili silom tjerali u svoje, ako su jaki, ili su pokušali nekakvom logikom da zaobiđu šarijaske dokaze. Pa su Haridje rekli da onaj ko radi grijehe, izlazi iz vjeri. Zato što je grijeh kod njih kupa. Jer kažu, ne možeš biti malo musliman, malo kafir. I ne, možeš, ne može Allah s tobom biti malo zadovoljan, malo ljut. I ne možeš biti malo nagrađen, malo kažnjen. I kažemo prvo, sve je to moguće. Jer je Allah to u Koranu spomenuo, to stanje sa svemu hadisima. A druga stvar, to što vi kažete ne može, dokaz vam je vaš razum koji to ne može da pojme. Jer svi argumenti govore da može. Zašto ovo govorimo ovako? Zato što i mi i oni se slažemo gotovo u cijeloj teoriji, a razilazimo se u razumijevanju i primjenju. Za razliku od murđija koji su od starta u teoriji pogriješili i kasnije u razumijevanju primjeni, pa i kod njih jasni. Kažemo da je tevhid osnova svih dobrih dijela i svakog vjerovanja. I da su sva dobra dijela, bilo ona koja se radi srcem ili jezikom ili dijelima, ogranci imana, dijelovi imana. Ali iman ima osnovu, I ima grane, ima tamo lišće i ukrasi i ostale stvari. Zašto ga poredim s Zato što je Allah to u Kur'anu suri Ibrahimu poredio. I on nama kaže da ona lijepa riječ kao lijepo drvo se odnosi na tevhid, na riječ na ilah in Allah, Muhammedun Rasulullah, na iman. I zato su pisali knjige o tome da objasne šta je korijen, šta je stablo, šta su grane, a šta lišće i plodovi imana. Da nam slikovito pokažu kao što je Allah rekao da je to drvo i da kad osjećaš i malo štrucaš grane nisi izgubio drvo a Boga mi kad ga posjećaš ili čupaš, ne imaš drve. Mi kažemo da ima ima svoj temen, ima ogranke, da je svako dobro dijelo dio ima ogranak imana. Isto kažemo i ovdje je problem kad ko, ko ne razumije. Da je svaki grijeh ogranak kufra, ali nije svaki grijeh kufr. Jer kufr ima svoju osnovu, to su ono što mi nazivamo velikim kufrom, velikim širkom, velikim nifakom ili drugim rečima dijela koja izvode iz vjere, imaju veliki grijesi koji su jake stvari, žile kufra, ne, rane kufra, ali nije kufr samo po sebi. I imamo ostale stvari koji su ogranci kufra. On kaže ograna kufra, znači da kaže da čovjek može biti malo musliman, malo kafir. Kažem, hoću da kažem i kažem tako. Prvo, to je stvar, govori se radi pojašnjenja. A drugo, poslanik sam se mi u hadisima spomenuo da su neke stvari kufra, one ne izvode izvjeri. Poput ubijstva. Pa poslanik kaže da je to kufr, Allah kaže da su braće. Ako hoćeš da ti kažem riječima, reći ti riječima, zato što je to u Koranu i Sunnetu. Da, može čovjek biti malo kafir, malo musliman, ali ne velikim pravim kufrom. I svaka stvar se stavi na svoje mjesto. Zašto? Zato što ehli sunnet jedino kad hoće neki stav da da kažem tako izvuče, iako su mi naslijedili, hvala Allah, razumijevanja od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sabere sve dokaze. Do na tu temu. Pa onda gledaš na što se šta odnosi. Tako se pravi štihad, radi štihad kod oleme kad su pitanje vremena pitanja. Svi dokazi na jednu temu se saberu. Pa se vidi šta je vjerodostojno, šta nije prvo, pa se odbaci ono što nije vjerodostojno, nama to ne treba. A zatim na osnovu vjerodostojnih dokaza, ako na izgled ima kolizija, pomire se i stavije svaki na svoje mjesto. Ovo se odnosi na ovu situaciju, ono se odnosi na ovu situaciju, na osnovu opštih šarijetskih pravila. Za razliku od drugih, koji prvo formiraju stav pa traže dokaze i prvi dokaz koji naleti za njeg se prihvati, a možda ima drugi dokaz koji na izgled pobija ovaj prvi, odnosno tumači, ali to oni ne znaju ili neće da prihvati, prihvataju, pa neki od njih umru ne znajući za taj dokaz, a neki ga čuju drugi dokaz, trude se da kažu da je ne, nije vjerodostojan ili da se ova, odnosi na ovo ili da se odnosi na ono i tako da. I zato mi kažemo da su grijesi ogranci kufra, ali ne kufra nego ogranu smo, plodovi. I onaj ko čini grijehe, nagrizamo se vjerovanje shodno toliko koliko čini grijehe, a on Boga mi ko čini one grijehe koji su pravi i kufr, njegovo vjerovanje se probije ko napuhani balon, pa ništa od njega ne ostaje. Shodno ovome, oni ne samo da, oni tvrde da je iman ubjeđenje riječi djela. A mi tvrdimo da je iman ubjeđenje reči djela. Ali ima tezira i harižija kažu ne povećava se i ne smanjuje se jer je jedna cijelina. Kako ako ga načneš izgubio se. Pa im je dokaz čudo na čudima. Broj deset. Kažu broj deset je desetka. Dvocifren broj prvi. Ako uzmeš jedan od njega, to više nije deset. Tako vam je s imanom, kaže, ako uzmiješ jedan, fali jedan ogranik imama, fali post, na primjer, fali, ne znam, neki vađib, ili fali, uradiš neki grije, ti više nemaš desetku, znači nemaš imama. Kad je pitanje Allahova vjera, ono zbog čega Allah kome hoće prašta i kažnjava, on se petlja tu i škrtje. Odjednom je kod njeg desetka može, a devetka ne može a da mu duguješ deset hiljada maraka, pa kažeš mogu ti samo devet vratit, ne bi ti rekao nemoj ništa da vrati. Sigurno. Iako je to bezvrijedni dunjaluk, ne bi rekao ili deset ili ništa. Bo daj šta daš, bilo bi. Ili na neki drugi način da se postavi. Jer bi znao da je to devet desetina, da pa to nije malo, da pa to nije ništa. Nego jedan veći dio nečega. Ali nije potpuno. Pa mi isto kažemo da nije potpuno ali ne kažemo da je uništeno, negirano ako fali jedan. I u logici dunjaločkoj, dijelovi za auto, ovo, ono, zna, sve razumije. Šta je cijelina koje fali nešto, a šta je nešto bez kojeg, čega nije cijelina. Ali kad je u pitanju Allahova vjera koju Allah pojasnio detaljnije i bolje nego što mi shvatamo ove dunjaločke stvari, to neće da prihvate i kažu dokazam je deset. Vi hoćete, kažu, devet kad napravite desetku, neće, mi kažemo devet desetina, ne kažemo nije ništa. I to je veoma bitna stvar. Kažemo manjkavo, krnjeva ti desetka, fali joj jedinca. A ne kažemo nemaš ništa ako imaš devet od deset. A druga stvar, dokazali smo ajitima, dokazali smo hadisima, ne treba nam vaša logika. Jer prvi koji je koristio logiku je bio bliski, kada je rekao ja sam bolji od njega, ja sam od vatre, a on je od zemlje. Pa je zbog toga protiv govora Allaha subhanahu wa ta'ala izašao i znamo kako je završio, i svako onaj ko bude koristio logiku protiv šerijetskih tekstova, slično će završiti na sam lasaču. Kaže, bel il fasi ko jedhulu fil ismil iman, nego kaže, grešnik spa ulazi u ime imana opšte, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fe tahrir rekabetim mu'mine. Za kefaret Allah spominje da se oslobodi, kaže, rob ili robina vjernik, odnosno vjernica. I nama je složno da ovdje ne mora biti pobožan, pobobojazan, učen rob, nego svaki rob koji je musliman, koji je primio istinu. Izgovorio dva šehadeta i klanja, na primjer. I kod, robi, kod robova često je, znači, poznati su bili po grijesima. Rijetki su bili oni koji su pobožni baš, a bilo i takvi. I kod njih osoba bilo griješenje, imaju popusta u tome, pola kazne za ovo, pola kazne za ono, i takvi su, i žive zajedno, i svašta nešto ako ima više kod jednog vlasnika prije, I ulema nije rekla mora biti potpunog imana, nego svaki je rob, ako hoćeš da ispuniš tu zakljetu, svaki je rob musliman koji ima šehadet i klene, oslobodiš ga, riješi se problema. Jer upravo to Allah kaže, nije rekao potpunog. Pa je dokaz iz zajeta da možeš biti vjernik, a grešnik. I da možeš biti vjernik nepotpunog imana. I da možeš biti vjernik, a da nisi pobožnjak ili učenjak i tako dalje, kao što su oni postavili uslove. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق a kaže može biti grešnik i da se ne naziva vjernikom, ali ovdje kaže fismil iman il mutlak, što znači grešnik jeste, ali nije potpunog imana. Kao što je u riječima uzvišenog innama mu'minuna alladina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Zaista su pravi vjernici koji kad se Allah spomene, srce im zatrepere kad im se njegovi ajit uči, to im vjerovanje poveća i na Allaha se oslanjaju. Ovdje Allah kaže zaista su vjernici, ne kaže pravi. Ja prevodim pravi zato što na to se odnosi. Zaista su vjernici. Mnogi će se naći reći, ja nisam ovakav. Sam ja vjernik. Jesi, ali nisi potpuni, jer ajit govori o potpunim vjernicima. Pa ima, neka se kaže vjernik za neko koji je grešnik, a neka se kaže vjernik za neko koji je potpun. To še hoće da kaže u kuransko-hadijskim tekstu. Ako pa treba svaki ovaj tekst razumjeti i treba isto ga jednu poruku razumjeti, a to je da iman ima temer i ima obavezni dio, ima pohvalni dio. Ako pohvalni fali i dalje si potpunog imana, ako fali obavezni krnjevog si imana, ako fali temeljni, onda nemaš imana. Što znači opet da ima nije jedna cijelina i da nije desetka, ni petnijeska, nego da je to ono što je poslanik sa svim rekao kad smo govorili o hadijskom Buhari, muslima i drugih, ima ima 70 nešto granaka, najmanji je taj, najveći je taj, isti je dio imana. Može biti mali, može biti veliki dio, može biti srčani, može biti tjelesni, može biti riječima i prije svega nije jedna cijelina, nego je iz puno granaka sastavljena. I kao što je kaže u riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min wa la yasni qusariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa yashrab wa la yashrab khamra hadis poznati kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem bludnik dok čini blud nije vjernik i alkoholičar dok čini dok pije alkohol nije vjernik i kradljiva do krađa nije vjernik i onaj koji otima na očigled ljudi nešto što je bitno pa ljudi ne gledaju nije vjernik u četvrtoj ovdje nisam pročito na arapskom. Šta znači nije vjernik? Kod Haridža kaže, evo dokaza. Veliki grije nije vjernik. U dobro što ćemo s ovim svim ajetima što mi spomnjali, evo drugi vers. I što ima puno više u Koranu. Ne može biti da Allah kaže na jednom mjestu jedno na drugom drugom. I da se to ne može pomiriti. Poslani se sam kaže na jednom mjestu jedno na drugom drugom. Da se to ne može pomiriti. Nego treba shvatiti stav, svaku stvar na svoje mjesto staviti. Pa kažu učenjaci nije pravi vjernik, I onda pojašnjavaju kakav je vjernik, jer je poslanik, sada sam u drugom hadisu, u Sunanu, kod Abu Davuda, Tirmize i kod nekih drugih zakupljača zbirki, spomenuo da insan kad čini ove grije, ima izađe pa se nadje, nadje kao oblak, a ona osnova ostane imana u njemu. Nit, minimum, što ga čini vjernikom. Pa kad prestane činiti grijeh, iman se u njega vrati. Pa kažu, ako stalno čini grijeh, iman se ne vraća, osim ona minimum, jer te ne da. A ako se pokaje br, potpuno s tim, se vrati čitav. A ako se ne pokaje kako treba, ili dok s čim se vrati, vrati se manjka shodno grijehu i tako dalje. Pojenta je da ne prestaje biti musliman, nego mu ti grijesi u tom momentu da čini grijeh nisu toliko su jaka i toliko je jaka strast i nagod za tim grijesima da njegov iman koji u njemu ne može se odupre jer oni tjeraju onaj pravi iman kojeg on ima pri sebi. I to je poslanik sam zemlji jasnije. Tako da ne može ovaj hadis biti dokaz da dijela izvode, da gresi izvode izvjere naprotiv, nego je dokaz da čovjek može biti vjernik manjkave vjere onda kada čini velike grije. Pa je dokaz protiv obje skupine. Prva skupina oni koji strani koji kažu ima neobjeđenje riječi dijelo, ali kažu ne povećava se, ne smanjuje, nego ako fali jedan dio čafir je jedan kroz jedan adinal koji na hiretu, ko što kažu Haridžija, ili negdje između, kaže, ni vjernik, ni nevjernik na Dunjaluku, a nevjernik na, na Hiretu, kao što kažu Mahtezile, u drugoj skupini Murđije kažu, iman je ubjeđenje. Iman je spoznaje, kažu Džahmije. Samo. Pa po njima Iblis spada muslimani, to potpuno iman, vjernik. Vjerujem vi ili ne, Iblis je ubjeđenje od nas. Je li kod vas sa Allahom razgovara? On jeste. Nije isto znati čuti, vidjeti i pričati. Nije ga vidio, ali jeste razgovara. Ali to objeđenje nije imao. I nikad Allah nije rekao za da je mu'min, ni poslanik da je mu'min. Pa prvo mišljenje džahimijsko se odbacuje automatski na osnovu ovoga i niz dokaza koji smo već spomenuli. Drugo mišljenje, došli su sektaši i rekli, Kuramije, kažu, iman su riječi. Allah od nas hoće kažemo, re ašhadu an la ilaha illallah, vana Muhammed Rasulullah, mi smo rekli. Kad kažemo treba klanja, treba postati, nismo rekli. To se u islamu zove nifak. Lice mjesto. Ako je samo to. Jer Allah na drugim mjestima prijeti lice mjerba zato što pričaju ono što ne vjeruje. I poslanik sallallahu anehi ve sellem obraja ubeđene riječi i dijela u imanu. I u hadisu je redostan kod Buhari i muslima, Lefta Bukajs, kad je došao, jedna delegacija je došla poznata, <clears throat> kaže se da su pitali ili da im je naredio poslani sa zemlom imanu Allah. I šta im je naredio? Kaže, naredio im šehadet i namaz i post i zekat i da daju petinu od ratnog plina. Čiji su ovo ruknuli? Pratite li vi mene? Islama, ne imana. A u hadisu, Buhari Muslim, to se naziva imanom. Poslanik sam sam to nazvao imanom. A to što bez islama nema imana, bez imana nema islama. Cijeli oni šest imanskih ruknova su šehadetu. Koliko su jaki, toliko ti je jak iman. Pa si musliman ako imaš samo minimum toga. Plus namaz, plus zekatanč. Znači. manštinu. A što ti je jače u srcu, je više spoznaje Allaha i obiđene u njega i poslanika i meleka i ostale stvari, prelaziš u iman pa ideš u ihsan. Kad to sve što u srcu naraste, proprate dijela i riječi. I zato su iman dijela, a ne samo riječi kao što je u ovom hadisu. Iman je ubjeđenje, jer bez njeg nema ništa kao što Allah u Kur'anu spominje kad kritikuje munafike i upozorava na njih. Pa je druga sekta po tom pitanju, rekli da su ima, da iman samo riječi i po njima, znači munafici bijaše pravi muslimani što je neispravno suprotno Kur'anu i sunnetu i koncenzusu i logici ako hoćete i tako da. Treći kažu iman su ubjeđenje riječi i dijela srca, a nisu dijela tijela. I oni su najbliže A četvrti kaže iman je ubjeđenje riječi, to su morđija ili morđija to fukaha, a dijela nisu sastavni nego su obavezni dio imana. Pa kažu li je to uslov imana, uslov potpunosti ili uslov ispravnosti i tako dalje. Kažu dijela moraju biti, bez dijela nema dženeta. Potom su Hanefije to znaju, između ostalo. Dijela moraju, kažu, biti, ali nije dijelo jednako ima, ne udlazi u sasvim nije iman. Pa su nema s njima razlazili to samo terminološko razlaženje, stvarno, stvarno je razlaženje. Velika je greška tako vjerovat, pogotovo nakon što se preduče dokazi, ali su oni najbliži, zaista, jer su najmene pogriješili, da tako kaže. Ovi koji kažu da je iman samo ubjeđenje riječ i da dijela tijela ne spada u iman, nema više vremena previše sam odlužio, pa ću reći samo da im je dokaz onaj hadis poznati stvarjane prepreke s puta, poslani se nazvao imanom, ogrankom imana, to je dijelo tako da pada vam sve to što ste govorili. I tako se odgovara svima koji su rekli bilo šta. Ali je jako opasno ostaviti ovu stvar, reći ne zanima mene šta je bitno meni da ja radim, pa ako je bitno da radiš, po čemu ćeš raditi? jer upravo se zabude šire i vjera ostavlja ili uvjeri toliko pretjeruje da te srve kao što je došlo u hadisu ako ne shvatiš, ako budeš u jednoj od ovih grupacija. Pa kad narodu kaže da je dobro od vaše hadeta, narod neće da klanje. Što bi kad može biti? Izgledo dvore će nekad ući u džanata. A nećeš mu reći da je dobro od vaše hadeta ako nisi na objeđenju da je na objeđenje riječi samo. Ako kažeš da su dijela od imana, onda moraš se pitati, pa koje je to dijelo od tebe čine mu'mina? To dijelo i namaz, kao što poslanice sam rekao, mi to znamo. Ali ako kažeš nisu dijela od imana, i zato se desi, vraća moja, da učenjaci fika kad piču o propisu ostavljača namaza, kažu većina u neme je na tome da ostavljaš namaza nije kafir. A učenjaci akide kad pišu, kažu većina u neme je na tome da je kafir. Pa kad kažu kako to, kažu odvade sve šarije i maturidije i druge koji nisu smatrali su dijela od imana. Od one većine koju fukaha pravnici spominju. Pa ćeš vidjet ko je ostao. Ostali su svi oni koji kažu da, da je upravo to dijelo, ko što je postane sam sam rekao, na čemu su bile shabe, radi Allah. Zašto kaže da odvadim? Pa zato što oni kad su u svojim knjigama pisali o propisu stavljača namaza, mnogi su rekli to ne može biti veliki kuf, nego je to mali kuf zato što je to djelo. Jer rekao znači da on iz akideskih pobuda smatra i preferira ovo mišljenje, a ne zbog, na, na nauč, naučnim putem kako bi trebalo da ga dokozi natjeraju da kaže to je kufr koji izla, izvodi iz vjeri. I ovo je jedan od primjera koliko je bitno poznavac iman kao temel svih temela, jer kasnije možeš pogriješiti ovdje i ondje. Da Allah sačuvaj i Zato kaže šeh, وَيَقُولُونَ هُوَ مُؤْمِنٌ نَقِسٌ iman, أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِرَتِهِ Nego kažu, dakle, niti mu negiraju iman, niti mu potvrđuju potpunosti iman kome? Velikom griješniku koji ima osnovu vjere, nego kažu on je vjernik krnjavog ili manjkavog imana, ili on je vjernik sa svojim imanom, a grešnik sa svojim grijehom. Drugim riječima, vjernik je koliko vjeruje i dobrih dijela ima, a grešnik je koliko griješi. ali ako griješi ne kažemo da je nevjernik. Jer ima ono prvo što smo rekli, vjernik je koliko ima imana, a grešnik je koliko ima grijeha. Kaže, fe la je ta isme al mutlaq, wa la yuslevo mutlaq al isme, ovo je terminologija. Kaže, nit mu se daje potpuno ime, nit mu se u potpunosti oduzima naziv. I to je istina. Ako insan dođe sa šehadetom, sa tevhidom, sa namazom, postom, zekatom, hađom, sa dobrim dijelima i nije poznat po velikim grijesima. A veliki grijeh je ono za što je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo prijetnju na ahiretu ili odredio kaznu na dunjaluku. Kažem, ako ne dođe, to je s nama se ne pokaže. Ili on sam to ne radi i zna za sebe, takav se smatra vjernikom. I takav sebe neće smatrati potpunim vjernikom zbog malih greha koje radi. I zbog toga što mora negdje nekad pogriješiti, manje ili više i što sve griješni. S druge strane, ako dođe sa grijesima, gledaju se grijesi koje su kategorije. Je li mali grije? Je li veliki grije? Ili je dijelo koje izvodi izvjeri? Ako dođe sa dijelom koje izvodi izvjeri, onda se to uvjeti i prepreke, da li se on proglašava nevjernikom ili odustane nakon što se napomene i upozori. Ako dođe sa velikim grijehom, ili znaš nekoga, ili si sam od onih koji Allah iskušao s velikim grehom, znaj da jedni kažu da si potpuno imana, a drugi kažu da nemaš imana, a da ashabi Allahova poslanika i oni koji ih stede u dobro do sunnjih dana kažu da si krne krnevog imana. Da si vjerni koliko vjeruješ, a grešni koliko vjeruješ. Kad se kaže veliki grešnik, automatski znači da je vjernik, ali manjkavog imana s ovim svojim grešima ali u bilo kojoj kategoriji da budemo, mi ne smijemo zadovoljni s tobom, sa sobom biti nikad. I ne smijemo se hvaliti nikad. I zato kad budemo upitani, jesmo li vjernici? Kaže ima Mahmed, imaš pravo da ne odgovoriš ili da ispravno odgovoriš, treći nema. Prvo je da mu kaže što je novotarija i nemoj me ispitivati. I da napomenem po ko zna koji put sve nas da ne smijemo ljude koji se s nama ne slažu ispitivati o njehovoj sekti dok sami ne kažu šta vjeruje. Svako malo dođe pitanje, taj i taj, tu i tu, ja ga malo pitu da vidim dok je pa mi rekao. Ti si uradio veliku novotariju akidesku, ti si uradio grešku, on se kasnije otvorio, pa eto sad znaš i koji. Mi smatramo muslimanima i sudimo po vanštini dok nam se ne pokaže. Ne zavirujemo nečečka. A kad nam se pokaže, ima tačno klasifikaciju u šarijetu, pa šta pokaže, tu ga vidim po katalogu što bi se rekao. Zato je zabranjeno pitati ljude, jesu muslimani, u šta vjeruju, šta kažu po ovom pitanju, šta kažu po onom pitanju, da li tekfire, ne tekfire, da li ovo, da li ono, da li vjeruju da Allah ne darša ili nije, i tako dalje, ne pita se, ostavi nečečka se to jeste. Ima potreba da čovjeka podučiš, tako dalje, nije zabranjeno pitati ali da provjeravaš u smislu da vidiš ti, jel on ispravan ili nije, to je zabranjeno. To je zabranjeno nama, da nas neko isku, na kušnju na ispit stavlja i nama da mi nekoga stavljamo isto tako. Ali ako budeš upitan da li si mu'min, nećeš odgovoriti ja sam. Jer to nije ono na čemu su bili naši predhodnici ispravni. Jer to znači da se hvališ. I to znači da si automatski rekao da si potpuno imana, a sam znaš da nisi. I to znači isto tako da smatraš da su sva djela primljena. Ali za jednu garanciju nemaš. I to znači također da već imaš garanciju da sumrije ta iman. Za razliku od onih koji se podijeli po ovom pitanju, reći ćeš jesam inša Allah. Nadam se da jesam. Trudim se da budem. Vjerujem u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan. Ili neki drugi izraz koji nije garancija 100%. A nije negiranje. I nije sumnjanje, braću moja, kad kažemo inša Allah. Po ovom pitanju imamo također tri mišljenja. Ešarije i neki drugi kažu moraš reći jesam. Jer ako ne kažeš da jesi, nalaze mahane i greške, A oni kad kažu jesam, misle umri, ako umrem na imanu jesam. Jer kod njih je iman samo ono na čemu čovjek presjeni u momentu kad, presjeni, kad, kad mene kruši vadi. A sve ostalo je ko neki trening, da tako kaže. Allah sad kaže, ovo vi koji vjerujete sahabima govori, dok vjeruju, dok su živi, i su još umrli. Kod nas je iman ovo, sa što je ono? I zato oni te potpuno ne znamo jel primljeno, ne znamo će li se poveća smani, kakav će biti kad budemo preselio, će ne da Allah uopšte biti musliman ili nećemo. I ta opcija postoji. Allah stavno za učvršćenje molimo i tako dalje. Imamo nekoliko razloga zbog čega kažemo inša Allah. Ovi prvi kažu da moraš reći da jesi i to odrećiš. Pardon, oni bešarije kažu da moraš, a ajde, ćemo sad na maturidi, maturidi kažu moraš reći da jesi i ne smiješ reći inša Allah. Jer ako kažeš inša Allah, kažu to je sumnja. Odao sam po jednu sektu poznatiju, a ima, svaki ima još svoje, još neke koji su uzmi. Pa oni kažu, obaveza ti da kažeš da jesi, zabranjen ti kažeš inša Allah. Jer kad kaže inša Allah, to je sumnja. Ako sumnja ima, znamo šta je. I kod nas, i kod njih, ko sumnja ima, taj nije usteman, taj nije vjernik. Drugi kažu da moraš reći inša Allah i tome slično i ne smiješ reći jesam zato što, ne, zato što je kod njih iman ono čemu preseliš, pa ako preseliš na imanu mu'min, ako ne preseliš, ne Kao što je slučaj kod Ešarija, onih koji se s tim ne slaže. Ehli sunnet kaže propisano nam je da kažu. Neki kažu obavez, neki kažu pohval, neki kažu zavisno situacije. U novom propisano nam je da kažemo inša Allah. I kad kažemo inša Allah mi ne sumnjamo. u arapskom jeziku i u Kur'an i u sunnetu, pardon, vjerodostavno mi je došlo koristenje termina inša Allah za ono što je sigurno. U arapskom jeziku ima dva, dvije vrste inša Allah. Inša Allah ono kod nas poznato ako Allah da i inša Allah u smislu sigurno da će Allah. Pa poslanik sallahu sallam nas je podučio i on je sam to radio. Kad ode da posjeti kabur, mezar je, prouči dobro u kojoj između ostalog kaže va inna inša Allahu bikum lahikun, mi ćemo se inša Allah vama pridružiti. Ima li kako opće da ne umremo? Smo se sigurno pridružiti. I to je dokaz da možeš reći inša Allah, misliš ili ciljaš sigurno, a ne Ali s druge strane kažeš potpuno, sto posto, znam šta će mu budućnosti i tako dalje. Nego ako Allah da jesam, ja ko Allah da preselim na tome, ako Allah bude primio, ja se trudim, ja, se, ja radim i tako dalje. I to nije sumnja u osnovu imana, nego u ove stvari koje sam spomenuo. I zato je propisano nama da ne ispitujemo ljude i da ukoliko budemo ispitani da kažemo, stavim na kuš, da kažemo neću ti odgovoriti ovaj novotarija i da kažem jesam inša Allah ispravno je oboje, ali da ne tvrdimo da ne tvrdimo kao što tvrde i jedni i drugi koji su opet i po ovom pitanju u jednu od dvije krajnosti otišli. Tema sljedećeg predavanja kao Allah da, uz dodatak nekih od pitanja koje nisam večera stigao spomenuti, je kako povećati svoj iman i kako se, čime se povećava iman, pa molim Allah da nas okoristi sljedeće sedmice. Neće biti predavana naredno kad bude, bit najavljeno. Pa nakon toga dijela koja nam nagriza i umanju iman, kako bismo se to klonili, pa molim Allah da nam ukabuli i pomogne nam. Ja znam da su druge teme lakše, ali ovo je bitno način. Iz nekoliko razloga. Prvo da znamo šta je ispravno, drugo da znamo šta sve ima od neispravnog, treće da znamo da dokaza za istinu ima puno, i da su dokaze za neistinu uvijek slabi ovakvi. Ne znam koliko sam uspio, Allah zna, ali bilo bi koje Allah htio da približi nam samo ovo. Ne, očekujem da me zapamtite sad ove podijele i ostalo, ali da znate, i slučaj da zatreba da se insan ima će vratit i pitat i istinu za Allahom moj shvatit. I izbjež toga da bude u nekoj od zabluda, jer veliki griješnik je onaj kome Allah prijeti na ovom i na ovom svijetu, rekao sam, veliki griješnik možeš biti dijelima ili srcem. Mi svi znamo da je, na primjer, alkohol, blud, krađa i tako da su to veliki grijesi. Ali biti na nekoj neistini po pitanju islamske akide je veći grijeh od ovoga sve. Složiti se sa nekom sektom po nekom pitanju, pitanja vjerovanja je veći grijeh od ovoga svega. I zato će Allah subhanahu wa ta'ala dati meleke da tjeraju sa halda kao što smo učili u događajima sudnjeg dana, one koji nisu bili na sunetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa molim Allah da nas uputi, napravi put učvrsti, da ja usmrti, i da pomogne da ga živimo sebi i drugima dobro činimo, a kad presanimo na smrtne muke budu zadnje muke presjetimo. Amin. Alhamdulillah. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى